Garapen kontseiluaren berri hartuko dugu orai Pascal Indo presidentarekin egunon Pascal Indo Bai egunon Hau eh, hainitz puntu aipatuko ditugu, zuen azken eh, berriak, eh, beriziki, akitania berriak galdeinik, eh, hor gazten orientazioaz lan bat eh, eramanen da, ibilbide izenekoa. Hau, desafio bat da, garapen kontseiluaren zat? Hau lezia frango baita sailortan gure lugaldean? ez, ez gure lugaldean argi erraiteko, funtzionatzen ez den eh, sistema orokor bat da. Uh, zertarako, besinpleki, bakotsak iten baitu bere sokoan uh, nahi duena eta behar duena, eh? gehienetan ongi, mainan problema da, bizikikola zonatia dela nun baita, bat bertzearen ondotik. Hor uh, argiki espikatzeko, edukazio nazionalak iten duena, be, bere sokoan iten du, uh, gero Eh, kasik eskola pribatuek badute berena, uh, eh, afpak <laughs> eta bertzek eiena, eh, uh, polanploak egiten du berea, eta, <laughs> eta nonbait orientazioa, eta bo, kasik hor harri gira guk astapeneko orientazioa buruz, baina kasik erran <clears throat> bizi osorako orientazioa. Funtzionazten ez uh, sistema horrekor bada, en Zertarako, beguk gure ustez, falta baitu, eh, orokorki, eh, <clears throat> ikuspegi orokor batekin begiratzea hori dena, eta ez bakoitzak bere ikuspegi eh, zehatzetik. Eta bereziki, uh, profesional saila ere azkartu nahian, hor haustura bat baita? Hori baino gehiago, da uh, profesional saila uh, <laughs> ez azkartu, baizik eta uh, behar den bezala begiratu, badakigu denek eta zonbat aldiz, eh, zonbat gira hori bizia <laughs> izan dugunok, nunbait <clears throat> gure aur edo gaztea presentatzen delaik nota aski haulekin irugarrenean, eta <laughs> erakaslen hainbat erakaslen uh, behakoa, erganez, ba, ez dugu deus iten altzure aurrarekin, joan beharko da profesionalerat hori bizi izan dugu hainbat eta hainbat aldiz, eta ari da aldatzen, eh? orientazioa profesionala iziarri ona dela gazte batzuendako eta bertze batzuendako ez eta hala da eta ulertarazi beharko duguna da justu hori da orientazioa gauza orokor bada, bakotsak badu errola behar den gazteekin, eta uh, eh, <clears throat> nunbait orokortasun hori atxan berko dugula, uh, eh, nunbait nibelik eman gabe, eh, eh hmm. eman gabe, profesionala ez da bertzea fakultatea baino uh, okerrago <laughs> edo, edo aulago, eta gazte bakotsari erantzun bat emaiten maitzaio. Ari beretik ere gazte langileen egoitzaren partaidetzarekin ere e, ehm, gaztentzat bizitegiak atxemaiteko bereziki eskolegi barnekaldian o, eskakizunak ere zoin diren ikusteko hor ehm, inkesta bat bezala ere egiten ari ziste. Bai, hasiak dira, eh, foie de jean trabaiorekin eh, lanean, eta hor ere akitania berriarekin eh, ustut eh, <clears throat> lan iten dugula, eta hainbat eh, partzuerekin, eh, aglomerazionean hola ez, eta hor, be, simpleki, eh, badakigu ez dela baitez bada errez gaztentzat uh, etxe bizitzen eh, <laughs> eta ez bakar gaztentzat maluruzki, gero eta zailagoa da, ipar euskal egoera horri buruz, Beaz, bon, voilà, eh, nahi genuke ala ere, pixka bat, prioritate bat eman gazte horiek, nola atxeman behar zaie eh, erantzun bat, uh, balin badira eskapatzen gure egitik, eh, zer bilakatuko da gure egia, gazteak ez balin mautea japatzen, hemen bizite, eta biziteko aukeraik. Hor badira gauza juridiko batzuk uh, reglatu behar, bertze batzutan dira ebe, ez dela uh, bat etxe bizitza libredik, eta gero bada konkurentzia ikaragarri bat oain, eta hau dira eh, hainbat internet eh, plataformetan alokatzen aldiren eh, apartamendu horiek, eta hor hartzen gira, barnek ere, hasia dela guain konkurentzia, nunbait desleal bat, paske mm. <laughs> ulertzen de, jabe batek ulertzen duelarik, eh, alokatuz bere apartamendua, amar bat haste buru eta zonbait haste eh, <clears throat> eh, urtean, Irabazten duela kasik berdina <laughs> urte osoan ira, eta alokertzen balu bezala, behaz, bon, hor, zinez eh, komplikatzen nahi dira gauzak, eta ez da errez guretako, be esplikaraztea, bai jabeer, bai alokatzaileer, bai gazter, bai zaharer, nun baita, be horreka bat dugula, eh, ez da bakarrik sos historio, ez da bakarrik bakotxaren, jabetasunaren historio, da erri baten dinamiko horokok bat ere hor eta espero dugu komentzituko ditugula batzuk, esplikaraziz, pedagogia pixka batekin, eta berte. Beste gai bat ere ikusi eh, duguna azuen azken berrietan, emazte eta gizonen arteko berdintasunerat heltzeko herrietan, eta gehien bat herriko etxeekin, eta herriko etxentzat, gida bat bezala eginda, hor hogoita bat proposamenekin, eh, herrietan sail desberdinetan lan bat eramaiteko. Bai, hori bizki konten gira, eh? asiak gira lan horrekin dela guain uh, eh, urte. Eh, eh? Izan zen lehen lana, zen uh, <clears throat> nunbait be, feminista hainbat elkartek galdeginik, garapen gontxailuari. Um, <clears throat> eta mm, galde egin zuten nunbait egin, egin zerbait konkretu. Eta egin, egin izan zen lehen gauza zen, hautezkunde denboran, Eh, ea eh, gehiago eh, emazte sartzen altziren ez, badira horrekin <laughs> ipar alde osoan, bereziki hemen amikusen eta basina fajon baditugu hainik, erri batzun unesten bate emazteik. E, eta <laughs> behaz, egalitatearen urrun gira hainik, urrun gira, baina bada lan batera maitekoa, eta e, lan horren aritik, oartu ginen, hainbat erriek, zutela, eien, neurriagatik, eien uh, eh, nunbait populuzione aulagatik eta eta baitute bertzeik ere iteko, ez zuten beren uh, errola ikusten uh, egalitatearen bide hortan. Eta hor, hartu ginen, basela lan bat egiteko, eta be, proposatu dugulaik uh, eta bereziki bere egalitate <clears throat> komisioak proposatu duelarik uh, aglomerazionari gida hori egin zagun, onartu du, uh, aurkeztu du hori autetxik guzien aintzinean, eta harreman aski hona hartu eh, izan da, eta be, lana asia da, guain, eta asten ari da, eta biziki konten gira, nola, nunbait, be, <clears throat> feminismo taldek galdeginik garapen kontseiluari eta galde, garapen kontseilua hori hartuz eta eramaiten dugu guain autetxien aintzinean eta autetxiek be asisten dira aien ere lanean, uste dut, seinale ona dela. E, beldur pixka bat erriko etxeeko armeiru zahar xoko batian egoin dela bakarrik? Nik ez dut bat ere dudatzen, eta konfiantza osoa dut <laughs> emazten eta feministen elkarte eri, <laughs> maiten diet zinez uh, konfiantza osoa, baitakit gero joaren direla errietarat jakiteko, ea armairu zar eh, kalatzeko egina den <laughs> edo aplikatzen duten. Ez eh. dut bat ere, bat ere duda hortaik, eta hortarako importanta da justu azpiti goiti joaitea berri diot, uh, zendako be, simpleki militantek eramaiten balin badute ekintza hori, ebe uh, bizi bat ukaiten aldu aldiz badakigu eta bizi izan maitugu egun mila aldiz, uh, batek txibatek erabakitzen malin badu bakarrik bere sokoan, neok ez du aplikatu nahiko batzutan eta aplikatuko ere uh, eh, realitatean. Hmm. Eta azkenik, elugalde antolak eta eskemazkot berriari begira ere, baditu zuen proposamen azkarrak, eh, dio zuen bezala, aktualitatea badakigu, eh? sutan da, memento huntan, eta azken urte hauetan, laborantza lurren eta bizitegien espekulazioa ere, proposamen eh, horietan azkarrenak dira bo, azkarrenak eh, eh, ez dakite balio duenez zerrendatzea, jendeak badakin, undiren uh, eh, koropiloak iparaldean, eh, uh, biztan dena uh, dena, bai etxe bizitzen dako, eta bai uh, dako, hor bada arazo lagi bat, orokorki erran dezakegu, bada horeka bat atxeman behar dena iparaldean, uh, Nunbait, helburu berdinarat begiratzen bali madugu kostaldetik eta baionatik atarratzera ino eta nunbait uh, lixantzetik eh, <laughs> eta endaiara ino, be behar bada uh, eragiten alko dugu uh, nunbait gure geroari uh, iparralde osoan. Eta ustut hori behar dugula nunbait pedagogia hainitzekin hor ere berriz esplikatu behar bada, be, Gelditu beharko dugu, noiz bait eh, mitaz delako horrekin uh, eh, etxe bizitzen dako, uh, jena baita segitzen balin badugu mila metrak arratu uh, uh, <clears throat> guzi uh, etxe tipiño bat emaiten, behar bada joiten gira <laughs> behar ezten biderat eta, eta biztan dena etxe bat ez baita iten malda handi batean, behaz hola gainera joiten dira uh, laborantxaren dako diren lugo berenak, behaz Horri denak asumen beharko dugu, eh, nahi balin dugu gero <clears throat> eder bat, e, be dena begiratu beharko dugu, eta pixkat orokortasun hori dugu nahi eh, eraman gure e, iparraldeko biztanle guzien etarat. Gure solasa luzatzeko baginuen, main nortan behar dugu gelditu, garapen kontseiluko presidenta, Pascal Lindo, esker mila. Bai, zuei, zuei.